nova effic substanzo contrau resistai germoi. Usonai esploristoi marcovris novan classon de antibioticajoi contra contrau batalas hospitala in germoin. La apartajo estas, che la EFIC substanzo attacas ancau dormantain infectantoin, ciui casigas en homai celoi tio tamen gis nun nur ce la musso. Ce la nova efic substanzo, cion analisis sciencistoi el usono, temas pri sinteticai retinoidoi. Tio estas substanzoi, ciui similas en sia chemia structuro al retinolo, do al vitamino A. La apartajo ce ambau substanzoi estas che ili efficas contra mult bacterioi, pli precise, contra la meticillin resista staphylococcus aureus, malonge morosoa. Tiui bacterioi, lau popularo nomo, estas conatae kiel hospitalai germoi, sed infectoi per morosoa, ocasas ne nur en hospitalo. Existas diversa i varianto de tiu multresista bacterio. cae per mutazioi daura ek estas nova i variantoi. Tiu i germoi ja estas tracteblai per ti nomatai reservai antibioticajoi. Tamen la resistivoi daure primultigas. Pro tio e fix substanzoi ciel la sintetica i retinoidoi pobus farigi signifai en la terapio contrau mult germoi. Char almenau en la modelo de musso, ambau substansoi nenur efficis contrau acuta morosoa infecto. Ili attacis ancau dormantain bacterioin. Tio igas la studajon aparte interessa, char dis nun antibioticajoi povas attaci nur activa in stafilococoin, do bacterioin qui justi vidigas, cae per sia primultigio causas acutan infecton. Ambao sinteticae retinoidoe tamen attacas ancau in bacterioin, qui retirigis al homae celoi au al homa histo, cae qui reductis sian metabolon prescau al nulo. Tiui morosoa bacterioi ne estas malcovratai de la cutimai antibioticajoi, cae protio ancau ne ocasas attaco contra la bacterioi. Tio povas conduci, ce homoi al cronicae infectoi, ciui ciam revenas, ciam exemple la immun sistemo estas malforti ginta. La novae efic substanzoi tamen ce la musso liveris bonain resultoin ili povis trovi cae detrui la dormanta in stafilococoin. Laula opinio de la autoroi de la stutaggio, la sinteticae retinoidoi havas la potenzialon conduci al nova classo de contraobacteriae terapioi, cae tio estas bacterioi ciui hodiau jam malfacile cae estonte eble tute ne plu estas attaqueblai percutimai antibioticajoi. Por certai gruppoi de la loggiantaro, la risco pri infecto estas essence pli granda ol por aliai gruppoi. Al tiui appartenas homoi, ciui ofte trovigas en hospitaloi, cae tie ricevas antibioticajoin, cae tiui, ciui havas intensan contacton con bestoi, exemple, pesto predistoi au besto curacistoi. Porcoi, exemple, appartenas alla bestoi, che qui ofte estas provebla moro soa. Pli altan riscon, pri infecto, havas ancau homoi ciui multe voyagas, char en la landoi de Suda Europo, Orienta Asio, au ancau en Usono, la disvastigio de moro soa estas essence pli granda ol en centra Europo.